Hai ton cacurgon timoriai. Hoi cacurgoi diaton ton rabducon ec fulaces hu basanisdontai eis timorias topon eis agontai. Eto hippo helcontai. Hoi cleptai hu potu demiu anacremontai ento est auroe hoi moi koi hoi anthropoctonoi leistai kai peiratai e trochisthentes toe trocho epitithentai e scolopi empegnuntai hai striges palai epites puras catepreethonto tines prin ton aneirasthei ten glotan ectemontai e epi tu encho tes heiros steruntai, e tais puragrais caiontai, sdo ei dorumenoi exarzontai, toe onoe epitizentai, oto temnontai, rabdisdontai cauteriasdontai prostas triereis apopempontai, e eis ten a idion phylaken katakrinontai hoi prodotai ex throi patridos te tripoe diaspontai